Orangiae sceloi fecundigis grundon por tropica arbaro. Dum la 1990-ae iaroi, ecologoi cae suc producta firmao iniciatis proiecton en Costa Rico. Post nur malonga tempo la proiecto estis haltigata, cae forgesigis. Dexes iaroin poste, esploristo voyagis al tiu loco cae surprisigis pritio cion li trovis. La proiecto estis ideo de usona geezza paro. Ambau estas ecologoi ce la Universitato de Pensilvanio. Dum la 1990 jaroi, ambau laboris por natur protecteio en la nord-occidento de Costa Rico. Ili volis helpi en la protectado de la Nazia Parco. Iom exter la natur protecteio, suc producta firmao comencis en la jaro 1995 la productadon de orangia suco. La ecologoi proponis alla firmao negozon. Se ili cedus parton de sia terreno alla protecteio, tiam ili aliflanque flanke raitus sen coste de poni biologia no rubon en la parco. La firmao consentis. Oni antau vidis de poni la regulai intervaloi mil chargioin da orangiai sceloi de camionoi sur areo de tri hectaroi. Tio correspondas al proximume quar futpalae campoi. Tiu areo malfecundigis pro troa pastado cae senarbigo. Tie la sceloi sen plua prilaborado compostigiu. Quancam la ideo estis bona, la realigo tamen estis sen successa. Post tu jaroi, post ciam dectu mil tunoi da orangiae sceloi estis deponitai, necessis cessigi la proiecton en la jaro 1997. Concuranta suc producta firmao processis contra la deponado cae riprocis alla unua firmao malpurigi la natur protecteion. La plei supera cortumo de Costa Rico confirmis la pravezzon de la riprocio. Tiel la proiecto finigis. La iam deponita quanto da sceloi nen iam estis forportita e la nazia parco, cae forgesigis. Dexes in poste, iunas scientisto sercadis esplor proiecton por sia universitato en Princeton. Li estis exciinta pri la oranjo scella proiecto, cae decidis senhesite flugi al Costa Rico, por tie serci la deponeion de orangia rubo. Cion li tie trovis, estis io alia ol orangiae sceloi. Ili estis malaperintai. Cai ancau la senfecunda grundo ne plu estis. La tuta areo estis tiom covrita de arboi, cai aliai plantoi, che li ecne povis vidi la tri metroin grandan shildon, ciu marcis la test areon, quancam gis staris nur celcain metroin aput la strato. La iam sen fecunda terreno estis convertiginta al densa tapiscio el plantoi. Ien, la sercita nova esplor proiecto, la shangigioi estis tramezzai, dum en apudai areoi, la sciencistoi curis super stonoi cae morta herbo, sur la deponeio de arrangiae sceloi, li devis el haci sian voion tra la densa cumplectajo de arboi cae intercrescantai plantoi. Sed nun la sciencisto habis tascon documenti tiuin shangigioin cae mesuri ilin. Ecte sia unua visito ce la deponeio, en la iaro 2003, li revenis dec quin foie por labori tie. Ciel mesura referenzo servis al li la areo je la alia flanco de la strato, cie ne estis deponitai orangiae sceloi. La comparo clare montris ciel bone servis la sceloi, ciel stercajo. Trovigis tie trioble tiom da arbospezioi ol sur la nesterkita grundo. crome je cent septexes procentoi pli granda quanto da ligna biomasso, cae signife pli da nutrai substanzoi en la grundo. Faca magazino publicigis la studagion fine de augusto. Cun autoro de la studagio, esperas, che estonte trovigios ancora multae pluai eblezoi restarigi tropicain arbaroin helpe de e la industria productado de nutrajoi. Tio ja vere, estas la plei bone ebla reciclado.